Gelgin dostum kuruldu hilafet bugün İman ehli şatlandı bu hoşallık gün Hem de irkin Allah'a nusret verdi şu Kütken idik bu günni izzet can üçün Kütken idik bu günni izzet can üçün Her bir gayritçi minğa kanundur Kur'an Bunun uchun otlangan shir yurak o'g'lon har bir g'ayrat zaminga qonundir qur'on buning uchun otlangan shir yurak o'g'lon setib meli jinini ulug' rabbiga paydisi g'arizvonu jannatni olg'on setib meli jinini ulug' rabbiga paydisi g'arizvonu jannatni olg'on Qaydisi g'arizvonu jannatni olg'in Kelgin do'stum qurildi xilofat bugun Iman ahli shodlandi bu xushalliq kun Hamda aytqin Allohga nusrat berdi shu Kutgan edik bu kunni izzat shon uchun Kutgan edik bu kunni izzatchan uchun yuz yillarcha adashdik boshsiz amirsiz musulmonlar xoruzar g'ayrib vatansiz yuz yillarcha adashdik boshsiz amirsiz musulmonlar xoruzar g'ayrib vatansiz berdi mana allohim izzat xilofat shahidlarning qonlari qolmas ajrsiz berdi mana aman Allah'ım izzet hilafet Şehitlerinin kanları kalmaz ecirsiz Şehitlerinin kanları kalmaz ecirsiz hilafet bugün İman ehli şatlandı bu hoşallık gün Hem de ilkin Allah'a nusret verdi şu Kütken idik bu günni izzet şan üçün kutgan edik bu kunni izzatchan uchun kelgin do'stim o'yishqin bu tug'astiga bo'lg'insan mu bir kesak yo bir uchumlay ummat uchun birlikda bo'layli qo'rg'on xalifimiz bizlarni haqqa boshlig'ay kelgin do'stim u ishqin bu tug'astig'a bo'lg'insanmi bir kesak yo bir uchumlay ummat uchun birlikda bo'layli qo'rg'on xalifimiz bizlarni haqqa boshlig'ay xalifimiz bizlarni haqqa boshlig'ay xalifimiz bizlarni haqqa boshlig'ay kelgin do'stim qurildi xilofat bugun İman əhli şadlandı bu xoşallıq gün Həmdə eytqin Allahqa nusrət verdi şu Kütkən iduq bu günni izzətçən üçün Kütkən iduq bu günni izzətçən üçün Kütkən iduq bu günni izzətçən üçün